Ustedes saben quiénes son los mejores. Dice Alex, dice Dice. combinan lo elegante y lo deportivo. Yo siempre negociante, busco efectivo. Lo mío no es instante, entre selectivo. Pero como punto y aparte, yo estoy activo. Ella se pone taco alto con un vestido y una Los envidiosos quieren darme de baja, pero me mueve este el culo y siento que eso me relaja. Debajo de la visera la navaja, por si me pongo loco como el dibujo cuando las ataja. Mami, yo quiero verte sin bikini en la playa, pasarme de la raya y darte castigo con la toalla. Si entramos en guerra voy a dar batalla, pa, que me den una medalla, porque como los temas de antes, este hombre no falla. yo aproveché el momento rápido, lento, en movimiento, siempre violento. Dando, dándole cuduro hasta quedarnos sin aliento. Mami, ese culo se merece un monumento. Sabes que no te miento. Mi palabra es mi documento. Y esa parte de la pista frente al lado del pavimento. Esa guacha está más fuerte que patada no Y aunque estaba casada, yo pequé y no me arrepiento. Mami. Yo quiero verte sin bikini en la playa, pasarme de la raya y darte si entramos en guerra voy a dar batalla, pa. Que me den una medalla. Porque para partir como la parto no se ensaya. Yo quiero darte en la arena, hacer de cuenta que es una sirena, rozar tu piel morena, matarte la pena, llevarte a Cartagena. El día que me pegue va a comprarte una cadena, porque vos estás bien buena. Y yo facturo como si hubiese ganado la loto, y ella en persona está más buena. la verdadera mafia argentina. Yo quiero verte sin bikini en la playa, pasarme de la raya y darte castigo con la toalla. Si entramos en guerra voy a dar batalla, pa, que me den una medalla, que para partir como la parto no censa.